Ikaw na kaya siguro ang pangakong paraiso Naglayag sa kawalan, di huminto kahit pawisto Napansin ko sa pag-ibig, tanga ka kahit alisto Sinangla ko pati puso, daig pa ang nagkasino Kalimutan ng kahapon, di po pwede yun sa akin Natutunan kong pumulot ng sarap sa nagpasakit Ang balakid Na humara walang dating sa aking hangaring Masaya sa naranasan kahit di man papalarin One, two, three four Kaya sa pagtayo ko sa umaga ay hanap ko na Ang ngiti mo na nagpasaya kakaiba Nagbago na lahat-lahat salamat at Natagpuan kita Natagpuan kita Natagpuan kita Natagpuan kita Natagpuan kita Natagpuan kita Natagpuan kita Natagpuan kita Natagpuan kita Maliban sa aking nanay, ikaw Tumawag sa akin gwapo kahit malabo ang iyong mata Ako'y dakila mo na taga-suyo Paglingkuran, pagsilbihan kahit pareho tayong malagay na Pero alam mo ba ako sa'yo sobrang tuwa Naka-order ka sa fast food nang ikaw lang mag-isa Isang problema lang kanina ginawa mo ng lima Di bali na basta hindi mo kailanman pagpapalito sa iba Sasagipin kita, ako ang superhero Sa'yo lang ako magbibida ikaw pa din ang maganda sa paningin Walang iba 1, 2, 3, 4 Kaya sa pagtayo ko sa umaga Ay hanap ko na ngiti mo na Nagpasaya ka kaiba Nagbago na lahat-lahat Salamat na natagpuan kita Natagpuan kita Natagpuan kita Natagpuan kita Natagpuan kita Natagpuan kita Natagpuan kita Natagpuan kita Ikaw lamang pipiliin talaga Dahil mas gusto mong mag-uki kaysa na mag-SM ka Ikaw lamang pipiliin talaga Dahil gusto mong manatili kahit na mahirap na Alam mo kasi kapag kasama ka Lipad lang sa ulap ang samantala Mukhang si Cupido ang pumana sa akin Pero baril ang dala niya Walang dala, walang dala Walang dala, walang dala, walang dala sa tayo ko sa umaga ay hanap ko ng ngiti mo na Nagpasaya ka kaiba, nagbago na lahat-lahat Salamat at natagpuan kita Natagpuan kita understood Yan.